Eta erran bezala, eh, bazte estapuntari buruz ah, mintzatuko gara, gaurkoan aritze erkiaga gadu gurean, aritz, kaixo? Kaixo. Beno, batzo, El Lopezekin batera, miarritzeko ganto, edo urrezko eskularrua eraman zenuen, e, egia esan udauntan hainbat eslam eta lehiaketetan jantzi duzu xapela, e, joan den astean edidez, ba, gernikan, eta doni bain loitzunen ere, e, uda ez zinio beha, emaitzei dagokienez? Bai, emaitzei dagokienez, ba, oso pozik. E, gainera txapeketa hauetan e, Imanol Lopetekin e, bigarren eh, gelditu gara, eta oso posik Imanolekin, e, aurkari oso horrak daude, eta atzean nolako perutari bat eukitzea, ba, beti da posgarria. Mm. E, atzoko garaipenari buruz nola joan zen partida, agileran? Ba oso gogorra, e, lehen zetan e, fizikoki oso gogorra izan zen, pilota bizia nahi izaten dugu, eureke eh, aldiz e, motela, eta gu eh, oso gustu ibili ginen, baina eurekin asko sufritu genuen, eta azkenengo tantura arte ezin erabaki lehen zeta. Eta bigarrenen e, ba, sorte gehiago e, ibili ginen, pelota biziarekin tanto asko egiten genituen, eta eurek ez zuten euren e, ritmo hartzen, eta horregaitik izan zen hain aldea bigarren zetea, baina orokorren oso gogorra. Eh, udako ligaren sistema berria, ez dakit ondo datorkion ikusgarritasun aldetik, izan ere, e, ustu 2000 lagun bildu bituela zesta puntak doni ban uda udauntan, e, zesta puntak gozea bada? Bai, bai, oso egutegi handi egin dute, hiru frontei, po miarritz eta doni ban eta oso gustora joaten gara gu iparralde da jolazten, jendea oso gogotzu egoten da partidutarako, oso giro bikaina egoten da, asko animatzen dute, eta horrek ba, guri oso ba, partidu onak egiteko goa ematen digu. Bai, e, uda zesta puntarako da? Bai, e, joan txe, aprobetsa bida, udan egoten dizpartidu gehienak, eta naiz eta igual azte betean e, lau partidu izan, ba, guztu da gaudez, e, hori da, gune izaten duguna partidu asko jolastu eta jentea joatea. Mm. E, zure kasuan ez dakite neguan zehar e, nun aritzen zaren, e, normalki? Orain arte, ba, miamin e, pasa izan ditu neguak, baina orain egoera ez da inona Miami eta Ameriketako frontoetan, eta orain ba hemen Euskal Herrian pasatzea tokatzen baina gustu da familiarekin. Beraz, Ameriketako kinielak ezean, e, gutxienez, ba, udan e, baduzu lana, ez? <laughs> Zerza puntan, uda honetan. Hori da. Bai. Eta gainera, gero hemen ba, badirudi pixkat lusatzen ari dela uda, pixkat eh, ba, iraia urria azaroa inguruan ere hemen aldean partiduak egoten dira eta horre ba asko animatzen gaitu ba, bi hilabeteko guda izan beharrean ba pizka gehiago e, <laughs> nola aipatu dugu dako liga e, iparraldean e, udako aurrelari eta atzelari honenaren saria ere banatuko dute e, zure kasuan e, hainbeste garaipenekin ez dago dudarik bueno horre atzo ere pilotari honenaren saria eman ziaten bueno hori binakako partidu batean ba atzelari edo bikotearen e, eh, papela ere oso garrantzitsua izaten da. Atzor niri tokatu zitzaidan, baina imano lekatzean ematen duen e, eh, ziurtasuna pa ba asko laguntzen du. E, Aipatu duzu, astero iru ala lau partidare jokatzeak ba, baduela edo eskatzen duela, ez? Fisikoki e, ba egundoko erritmoa, ez dakite atxe benik hartzen duzun edo trebatzeko, entrenatzeko tarterik baduzu? Ba, entrenatzeko ez, gehiago erabiltzen dugu, ba, deskantzatzeko, Ze egon dira bai bale, eh, lau egunetan lau partido tokatu izan dira, eta ba, fizikoki pixkatara zo batzuekin, ba, bien lezio batzukin, ba, deskantzatzeko momentu izaten da horretan egunetan. Ongi da, ba, ben hartzen utzeko zaitugu, aritzerkiaga, eh, esker mila, eh, guran izanagatik. Vale, eskerrik asko.